hadis također prenosi nam Ebu Hureyre radijallahu ta'alana koji kaže Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Inna Allahe ta'ala tayyibun la yakbelu illa tayyiba Doista je Allah lijep i ne prima osim lijepo. Doista je Allah lijep i ne prima osim lijepo. وإن الله أمر amara بما أمر به المسلمين مرسلين بما أمر به المرسلين i doista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima i doista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima pa je rekao faqala ta'ala ja ayuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan rekao je uzvišeni o poslanici, jedite lijepa jela i činite dobra djela. O poslanici, činite, jedite lijepa jela, dozvoljena jela, ono što sam dozvolio i radite dobra djela. I također je rekao uzvišeni, dakle ovo je rekao poslanicima. I rekao je uzvišeni, kaže dalje poslanik alihi salatu sam, Ja ejuhel ladina amenu kulu min tajjibati ma rezaknakum o vjernici, jedite lijepa jela kojima smo vas mi obskrbili. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala slično dakle kao poslanicima. Poslanicima je rekao o poslanici jedite lijepa jela i činite dobra djela. Vjernicima kaže o vjernici jedite lijepa jela koji sam vam, kojima sam vas ja obskrbio. Zatim kaže poslanik alihi salatu sam, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أقبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له Zatim kaže Buhrere, poslanik Alehi Salavcam je spomenuo čovjeka koji je putovao dugo na putovanju, raščupane kose od dugog putovanja i umora kosa mu se raščupala i uprašila, podigao je svoje ruke ka nebesima govoreći o gospodaru, o gospodaru, dozivajući dakle Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim hrana mu je haram, piće mu je haram, odjeća mu je haram, stekao je na haram način, odrastao je, vagud je bil haram, odrastao je na haramu, fe enna justeđabule. Pa kako da mu se Allah odazove. Ovaj hadis zabilježio imam muslim i mnogi drugi. Dakle, nije ga zabilježio imam Buharija. Zabilježio ga imam muslim i mnogi drugi, imam Tirmizi, imam Ahmed, imam Darimi, Abu Nuaim, Bejheti i mnogi drugi. prošli puta sam spomnio da je rekao Ebu Davud rahimehullahu ta'ala i za ovaj hadis rekao je pogledao sam u hadise koji su musnede sa senedima oko 4000 hadisa pogledao sam pa sam na kraju zaključio da se oni svode na četiri hadisa da iz ta četiri hadisa proizilaze svih ti 4000 hadisa da se dakle oni vraćaju na ta četiri hadisa pa je spomenuo jedan od tih hadisa i ovaj hadis doista je Allah lijep i prima samo prima samo lijepo. Pa dakle, ovaj hadis nam pojašnjava koja dijela Allah prima, a koja ne prima. Koja dijela Allah subhanahu wa ta'la prima, koja ne prima, koja odbija i koja vraća njegovom počiniocu. Kao što nam ovaj hadis također pojašnjava i postiče da se zadovoljimo halalom i da se ostavimo haramom. Ovaj hadis govori o dijelima koja Allah prima, koja ne prima i postiče nas da budemo zadovoljni sa halalom, da se ostavimo harama i ujedno dakle govori da zbog tog harama Allah neće primiti djelo. Da zbog tog harama kojeg imamo pri sebi Allah neće primiti, primiti djela jer haram nije lijep. Allah je lijep i voli lijepo. A haram Allah ne voli. Haram, ono što je zabranjeno, to nije lijepo. I zbog toga Allah dželjavala to neće jeli, ni primiti. Prenosila se hadisa Ebu Horeire, čuli smo dakle u prethodnom hadisu nešto o njemu. Pa dakle, iz ovoga hadisa imamo nekoliko poruka i pouka za nas. Prije svega u hadisu se kaže Inna Allahe tajibun Doista je Allah tajib, at tajib. Jedno od Allahovi dželjavala lijepih imena jeste at tajib. Jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jeste i ime et tajib koje ima značenje onoga koji je čist od svake manjkavosti. Kod nas se prevodi kao lijep u hadisu. Hadis najčešće se prevodi doista Allah lijep i voli ljepotu. I voli lijepo, prima lijepo. Međutim, kada bismo se vratili na komentare Allahovog dželovala lijepog imena At-Tayyib, vidjeli bismo da mu je ovo značenje. Doista je Allah et tayyib to jest onaj koji je daleko od svake manjkavosti. I prima dijelo što je god moguće potpunije da bude. Ne prima dijelo koje je manjkavo. Zatim, shodno tome da je Allahovo lijepo ime At-Tayyib, da je jedno njegovih imena At-Tayyib, shodno njegovom značenju, obaveza nam je da negiramo Allahu svaku manjkavost. Od Allahovih lijepih imena je At-Tayyib, onaj koji je čist od svake manjkavosti, pa je nama vjernicima obaveza da negiramo Allahu svaku manjkavost. Kad čujemo da ljudi opisuju Allaha sa manjkavostima, da negiramo mu te manjkavosti. Iz hadisa se jasno zaključuje da Allah neka djela prima, neka ne prima. Ljudi mnogo šta rade, ne mora značiti da će im sve biti ukabuljeno. Makar sve što radi, radi li radi Allaha. Ne mora značiti da će to biti ukabuljeno. Allah neka djela prima, neka ne prima. Pa Allah ne prima ubjeđenja, ne prima riječi, ne prima djela, ne prima žrtvu. Prije svega što nije radi njega, što nije on propisao. ono što je Allah propisao, to Allah voli. Ono što je Allah propisao, to je dobro djelo. Ono što Allah traži od nas da kažemo, s time je zadovoljan. Te riječi Allah voli, te su mu riječi drage. Pa dakle, Allah ne prima ono što ne voli, čime nije zadovoljan, što on nije propisao. Da je bilo potrebno, da to on voli, da je s tim zadovoljan, propisao bi. Nema niko od nas pravo, prethodio je komentar tog hadisa, nema niko od nas pravo da od sebe propisuje. Allah je taj koji propisuje, koji naređuje i zabranjuje. Zatim iz ovoga hadisa se zaključuje da je na svima nama da činimo dobra djela. Čuli smo šta je dobro djelo. I također da po pitanju dunjaluka radimo dobra djela, lijepa djela, odnosno da na faku, do obskrbu stičemo na lijep način. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o, jel tako, vjernicima, nakon poslanika, jedite lijepa djela, jela s kojima sam vas ja obskrbio. A to je halal. Stičite na faku na halal način ono čime sam vas ja obskrbio, to je dakle halal stečena zarada. <clears throat> Pa dakle, naređuje nam se da jedimo takva jela, da stičemo na fako obskrbu na takav način. Zatim vidimo jasno iz hadisa da jedenje harama razlog je neprimanja dove, Došlo je u hadisu وَمَطْعَمُهُ haram. Na kraju, kako da mu se Allah odazove? Dakle, čovjek jede haram, pije haram, stiče obskrbu na haram način, hrani se time, on, njegova porodica, to je razlog neprimanja njihove dove i neprimanja njihovog ibadeta u cijelosti. Svaki ibadet je u značenju dove. Namaz je u značenju dove. Post je u značenju dove. Svaki ibadet kojeg činimo je u značenju dove, jer njime, svakim tim ibadetom, želimo se omilostiviti našim gospodaru. Želimo zadobiti njegovu milost, želimo se približiti, njegovu blizinu zadobiti. Pa je dakle svaki ibadet u značenju dove, svaki ibadet zbog harama kojeg unosimo u svoj stomak, biva odbijen Allah ga, Allah ga ne prima, ne prima taj Ibadet. Zatim vidimo iz ovog hadisa da je od adaba učenja dove da se podignu ruke. Je tako došlo je u hadisu? Je muddu jedihi i resema. Podigao je svoje ruke prema nebesima. I doziva gospodaru, gospodaru. Od adaba prilikom učenja dove jeste da se podignu ruke. Pojedini učenjaci kažu na različit način se podižu ruke kada čovjek traži za sebe i za druge. Kada čovjek traži za sebe, trebao bi svakako okrenuti ruke prema nebesima, međutim sastaviti i sebi približiti. Kao što čovjek na dunjaluku kada traži za sebe, traži stidljivo. Nije lahko tražiti za sebe kada si u potrebi. Dočim kada tražiš za druge, lakše ti je. Jel tako? Pa kažu, kada čovjek traži od Allaha dželovala za sebe, da stidljivo, dakle, primakne ruke sebi, sastavi ih, primakne sebi i dobi Allahu. Dočim kada traži za druge, da podigne ruke visočije, visoko, ih raširi, da se vide. Čovjek ovako kada traži, čovjek koji te gleda iza leđa sa strane, možda i ne primijeti tvoje ruke podignute. Dočin kada tražiš za druge, ruke se i kako i kako vidje, slobodnije. Je li tako? Šejh Muhammed ibn Salih Husaymin na takav način je li pojašnjava. Uglavnom, dakle, od adaba prilikom učenja dove jeste da se podignu ruke. Također, da se spominju Allaha imena, najčešće Allah ili gospodar. U ovom slučaju hadis se spomnje spominje Jarob, Jarob, gospodaru, gospodar. Jel tako, imamo često dove Allahumme, Allahumoj, Rabbena, gospodaru naš. Dakle, trebalo bi dovu odpočeti sa spominjanjem Allaha i subhanahu wa ta'ala lipih imena, odnosno hvaljenjem Allaha. Allaha hvalimo spominjući njegova lijepa, lijepa imena. A najbolje bi bilo u dovi spominjati Allahova imena ovisno od onoga što tražimo u dovi ako tražimo obskrbu da nam Allah da poveća onda da spominjemo njegovo ime koje ukazuje na to razak, razik onaj koji obskrbljuje kaješ se Allahu za svoje grijehe tražiš oprosta spominješ njegova imena tawab, onaj koji mnogo prašta, gafur gafar, onaj koji oprašta grijehe, jeli slično tawab, onaj koji prima pokajanje Iz hadisa jasno vidimo da su i poslanici bili dužni činiti ibadet, da je i njima Allah naređivao kao što i drugim ljudima naređuje. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam da je Allah emaral mu'minine kema emara bihil murselin. Allah je naredio vjernicima kao što je naredio i poslanicima. I poslanici su bili ljudi to što su bili posebni ljudi, to što su bili odabrani ljudi, to ne znači da ne moraju činiti ibadet. To ne znači da su oni uzdignuti iznad šarijata. To ne znači da oni imaju nekakav vid božanstva. Bože, sačuvaj. Allah je jedini kome se svaki vid ibadeta upućuje i nikome drugom. Makar to bio najodabraniji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, najodabraniji melek, melek Džibril, Niko od stvorenja ne zaslužuje da mu se bilo šta od ibadeta učini. Na kakav evlija dobar čovjek živio ukopan za života da mu se nešto čini, nakon smrti da mu se nešto čini, ne. Od ibadeta, ibadet se upućuje samo Allahu dželovala i nikome drugom. Svi su robovi. I također, iz ovog hadisa se može zaključiti, da je na svakom razumnom čovjeku da posegne za onim što mu je od koristi, što će mu pomoći da ostvari svoju korist i da se ostavi onoga što će se ispriječiti između njega i njegove koristi. Ostavi se harama. Nešto trebaš da postigneš, haram je prepreka. Tražiš od Allaha, obraćaš se Allahu, znaj da haram koji upražnjavaš je prepreka između tebe i tvoje dove, da bude primljena kod Allaha. Pa se iz ovoga dijela zaključuje ono što ti od koristi čini, ono što se ispriječava između tebe i postizanja koristi, ostavi se toga. Ako hoćeš da ostvariš korist, a najveća korist jeste uspjeh na Dunjalku i na Hiretu, raspitaj se, upoznaj se kako do tog uspjeha, koje su prepreke, prepreke, preskači, ostavljaj po strani. Ako budu te prepreke postojale, nećeš ih zasigurno moći preći ukoliko dakle ne makneš ih po strani. I pravilo iz ovoga hadisa Inna Allahe tayyibun la yakbilu illa tayyiba. Doista je Allah lijep i ne prima osim lijepo ili doista je Allah čist od svake manjkavosti i ne prima osim ono što je čisto od manjkavosti. Dakle, može se uzeti pravilo u davanju drugima ili činjenju dobra drugima pravilo u davanju ili činjenju dobročinstva drugima. U davanju drugima ili činjenju dobročinstva drugima, pa se kaže, ne prihvata se i ne treba činiti drugima osim ono što je lijepo. Mnogi od nas žele da pomognu drugima, pa mu možda više odmogu. Ako mu želiš pomoći, pomozi ga u onome što je doista dobro za njega. Ne prihvata se osim ono što je dakle, učinjeno na lijep način, dakle, što je ispravno, makar, dakle, čovjek imao nijet, iskren nije da pomogne, ako nije postupio kako treba, nije čovjeka koristio. Kao što treba da bude iskren u tom svom dijelu, treba i dijelo da učini na lijep način. Kada daje da dadne lijepo, nemojte davati ono što ne biste ni sami uzeli, tako? Pa trebamo davati što ne bismo ni sami uzeli, uzeli bismo samo zatvoreni hoću, ne, da ne vidimo šta uzimamo. E nemojmo tako ni davati drugima.